شيخ أنا لي سؤال يعني بلكي ناجي خيري فهم آه، أنها لحد فيه نحن بنقول السجم يعني ايش الري الانتخابات الانتخابات آه، اسال هالسؤال انت özellikle o kullanmak caiz midir ya da Erdoğan'ı desteklemek gerekir mi? Bir dakika dayım hakkını helal et. Ee, konuyla ilgili, oy kullanmanın hükmüyle alakalı Türkiye'yi özellikle değerlendirsin. Yani Türkiye'de e, biz duyuyoruz bazı alimler mesela diyorlar ki vaciptir. Bazıları diyor ki şirktir. Mesela alim demeyelim. Türkiye'de bazıları diyorlar ki şirktir. Ancak bizim bildiğimiz muteber alimler diyorlar ki vaciptir desteklemesi. Özellikle Erdoğan'la ilgili ne düşünüyor ve bu seçimlerde ne yapmamızı tavsiye ediyor? Hocanın bu konuda çok söyleyeceği şey var da kardeşin sorusunu cevapla ondan sonra. Çünkü uzun süre biliyorum. Kaydettiğim için lütfen buna söyle Öyle ondan sonra kardeş de Uzun dolayı ben kardeşin... Onları mahkum edeyim biraz. Evet. شيخنا يقول أخ إبراهيم طارين يوم الأحد في انتخابات أيوة. وموضوع تركيا بتعرفه قليل أردوغان وضد أردوغان منا منا كذا تفسرنا في لأن في ناس يقولوا الرأي يعني يروح يروح على الانتخابات أو يعني ساعد هالشيء إنه يشرك ترب رأيك في الأكثرية العلماء يقول المعتبرين علمائنا يقول إنه واجب الحين في ناس بيقول إن الشرك حرام أه، تفضح لنا أه، هالموضوع طيب على بركة الله في كل مسألة من المسائل الشرعية يجب الإنسان أن يعرف واقعها لأنه كما يقول العلماء الحكم على الشيء فرع من تصوره إذا كان ما يعرف حقيقة الأمر ما يجوز أن يفتي فيه مثلا مسألة طبية إما هو بيكون طبيب أو يسأل طبيب يوضح له أنه كيف المسألة حتى يقول هذا حلال أو حرام فأيضا مسألة الانتخابات هكذا هناك قواعد شرعية نحن نأخذ الحكم منها طبعا المعروف أن القرآن والسنة بينت لنا كل شيء لكن بينت لنا كل شيء ليس المعنى أنه كل مسألة ستقع ذكر لنا إياها بالقرآن أو بالسنة لا وإنما في أشياء ثابتة بينها في القرآن والسنة مثلا المحرمات هذه تبقى محرمات إلى يوم القيامة مثلا الكذب حرام الغش حرام الزنا حرام الخمر حرام هذه ما تتغير كذلك مثلا العبادات العقائد تبقى ثابتة أنه الله عز وجل واحد في صفاته واحد في أسمائه ليس له شريك ليس له ولد الله عز وجل رحيم غفور الصفات الحسنى آه، العبادة كلها لله هذه ثابتة ما تتغير هي موضحة تماما في القرآن والسنة أما هناك أمور تتغير مع الزمان فلو كان القرآن والسنة يريد أن يجيب عن كل مسألة تحدث وتجد كان يحتاج إلى مجلدات ضخمة ومئات من المصاحف فالقرآن الكريم أعطانا أصول وقواعد ضوابط حط قاعدة أنه هذه المسألة يؤخذ منها الأحكام فالعلماء هم الذين يجتهدون ويستنبطون الحكم من هالنصوص الشرعية القواعد تفضل يوضح Ee, önce şunu söyledi hocam. في Dedi ki ثوابت ومتغيرات Bunu herkes bilmesi gerekiyor ki şeriata yani e, bir hüküm koyulduğu zaman herkes bu konuda bilgili olmadığından dolayı hüküm koymalı. Herkes buna müdahil etmemesi gerektiği. Yani şu haramdır, şu helaldir demesi caiz değildir, uykun değildir ki dönemimizde herkes bir şeyler söylüyor bu konuda. İlmi olan da olmayan da karışıyor. Bu helaldir, bu helaldir diyor. Ondan dolayı herkesin bilmediği konularda susması gerektiğini önce belirtiyor. Ve diyor ki aynı zamanda da Kur'an-ı Kerim'de bizim için her şeyi tafsilatlı şekilde açıklamıştır deniyor. Fakat öyle durumlar vardır ki eğer diyor bütün meseleleri teker teker ismen zikredecek olsaydı şu helaldir, şu haramdır diye yani yüzlerce, binlerce, milyonlarca cilt kitap olması lazım Kur'an. Bütün her şeyi açıklayacak olsa ismen. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de e, bu gibi şeylere e, temel ayetler ve ahkam ayetleri vardır. Ve ismen değil, vasfen vasıflandırmış olduğu şeyler vardır. İsmen değil. Bunlar da ancak alimler, bu konuda ilim ehli bunları açıklarlar. Çünkü zaman kıyamete kadar süreceğinden dolayı her dönemi çıkacak olan şeyleri teker teker olacak olsa öyle bir şey, öyle bir, bir tane Kur'an'la değil birçok Kur'an olması gerekiyor. Ama bazı ayetlere hükmü altında onlara kıyas yaparak alimlerimiz bunun hükmünü belirtir. نعم فإذا في قواعد ضوابط نستنبط منها الأحكام Yani böyle bir e, kaideler koymuşlar ki ha, İslam öyle bir kaideler koymuşlar ki, onlardan ahkam onlardan e, çıkarılır. Alimler de o kıyas yaparak veya da hükümleri onlardan çıkar. مثلا Misal من الأمور الجديدة الدخان يلي يدخن التبغ فهذه ما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم ما مذكورة في القرآن والسنة إيش الحكم فيها العلماء يبحثون إذا وجدوا علة قد حرم مثلها في مثلا في غير القرآن في غير الدخان والدخان مثلها في الضرر فيكون حكمها مثلها فمثلا العلماء قالوا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار كل شيء فيه ضرر حرام فإذا اكتشف اكتشف مثلا أمر ما كان في زمانه وجد فيه ضرر فيكون حرام لأنه الله عليه وسلم يقول كل شيء فيه ضرر حرام أعطانا قاعدة نأخذ منها مئات الأشياء ممكن يخترع أنواع وأنواع مخدرات دخان مواد أخرى جديدة كثيرة إيش حكمها نقول إذا كان ضالة تكون حرام أعطانا قاعدة كل ضرر حرام في قواعد أخرى أنه كل شيء في ظلم حرام كل شيء في غش حرام فيعني من هذه القواعد نستنبط الأحكام للأمور اللي ما ذكرت في القرآن أو السنة. Şimdi bunlara e, misal vermek için diyor ki gün önceden bulunmayıp da günümüzde ortaya çıkan şeyler. Mesela sigara içmek gibi. Veya alkolü içeceklerin e, mesela bir vasıf koymuştur. İşte e, hamur diye, şarap diye. Ama bugün çeşit çeşit maddeler var. Uyuşturucu gibi var. İşte bunları öyle bir kayda koymuş ki Allah Celle Celle diyor ki zararlı şeyde zararlı, zararlı insanlara zarar veren şey haramdır. Yani burada belirli bir şeyin ismini koymamıştır ama bir vasıf koymuştur bu her insana, insana zarar veren her şey haramdır. Yani e, ismi ne olursa olsun zamanla çıkacak olan, ileride de çıkacak olan şeyler eğer insana zarar veriyorsa kaydımız nedir? Zararlı olan şeyler haramdır. O yüzden kaydeler önemlidir. Ve zamanla eğer e, başta dediğimiz gibi hepsini teker teker söyleyecek olsam olmaz. Sigara gibi, e, işte uyuşturucun veyahut da insanın aklına gidecek birçok maddenin zikredilmeyen maddeler, yeni şeylerin. Sen diyorlar bugünkü cahiller ya bira diyor geçmiyor diyor, şey e, şarap diyor diyor. He, diyor o yüzden ama bizim kaydımız nedir? Zarar veren, zarar veren. E, o sarhoş eden hepsini o şey için almıştır. Ama zarar veren her şey haramdır. O yüzden kaydımız budur. Hadis okudu ya. Yani, yani bunu ölçü olarak. Bir de, bir de zulüm de haramdır. Şey. Ayrıca e, aldatmak da haramdır. Yani aldatmayı haramdır. Bunun e, bu altıma, aldatmanın altına bugün farklı farklı şeyler çıkmıştır. Farklı farklı hileler çıkmıştır. Bunun hepsi bunun içine girer. Aldatmanın içine geçer. Eğer aldatmaya giriyorsa bu haramdır. E bu Kur'an'da yok demesi bu kişinin sadece kendi kendini kandırmasıdır. O yüzden haramlar yani Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır. ama ismen değil. Kaydeler koymuşlardır. Hulak mesail fiyya فيها u fiyya nefa' Mada nefa'al? يقول القرآن أن إذا أمر في نفع وفي ضرار فيؤخذ به نفعله أو نكسبه إذا كان النفع أكبر من الضرر أما إذا كان الضرر أكثر من النفع فيجب أن نتركه حرام وهذا موجود نفهمه من الآية الكريمة التي تقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما فالله عز وجل يقول بصراحة بوضوح يعني يسألونك الخمر والميسر القمار حلال أو حرام قل لهم فيهم منافع وفيهم مضار لكن المضار أكثر من المنافع بكثير ولذلك هما حرام فكل شيء يكون فيه نفع وضرر فننظر إلى الأكبر منهما الأكثر منهما فإذا كان الأكثر هو الضرر نقول حرام إذا كان الأكثر هو النفع فنقول حلال فبناء على ذلك يمكن أن نصل لقاعدة مسألة الانتخابات Bir kaydemiz daha var diyor. Diyor ki e, ayet-i kerimede de bu açıklanıyor. Diyor ki sana içkiden yani sarhoş edici şeylerden sorarlar. De ki onla, o insanlara fayda faydası var ama zararı çok fazladır. Daha fazladır. Diyor ki bu ilk kaydedir diyor. Mesela önümüzde bir mesele geldi içerisinde faydası da var zararı da var. Buna eğer zararı daha fazlaysa bu haramdır. Bundan uzaklaşmak gerekiyor. Eğer faydası çok fazla, daha fazlaysa bundan faydası fazla olduğundan dolayı bunu alabiliriz. Bu haram değildir. Bundan faydalanabiliriz. Bu kaydedir. Yani ayeti delil getirdi. Ayette diyor sana içkiden sorarlar. De ki onda fayda da var, zarar da var. Ancak zararı, zararı daha fazladır. Bu size haramdır diyor. Yani bu ölçüyü alarak bu sefer hükümleri belirliyor. Yani bu ölçüleri alarak şu anda kendi sorulan soruyu <coughs> tafsilat yapacak. Bunun faydasıyla zararını ölçecek. Fa- Ona göre hüküm kardeşimin sorduğu hükmü söyleyecek. فهنا الانتخابات إذا شاركت في الانتخابات أنت تقلل من الشر أو تزيد في الشر تقلل من النفع أو تكثر من النفع إذا مثلا انتخبنا فلان مثلا يكون الجيدين أكثر أفضل أما إذا انتخبنا فلان أو ما انتخبنا فصار السيئون الفاسدون أكثر فإذا كان يعني عدم انتخاب انه انت احسب ما بس نفسك احسب كثيرين من الناس يعني ممكن هذه فتوى آه، مليون مليونين يعني يعملون بها فيرجحون فإذا كان في عنا يعني مثلا في عنا حزب أردوغان وفي حزب مثلا الثاني غيره شو اسمه غيره أو غيره إذا انتخبنا هذا فيكون يعني هذا إذا هذا فاز ونجح يكون أنفع لنا وأنفع للإسلام أو أضر فيجب هون أن نختار الذي هو أن أنفع للإسلام وأقل ضرر للإسلام فيعني ليس ضروريا أن يكون يعني افرض لو فان كلهم مثلا لو فرضنا كانوا كفار مين كافر كفره أخف من الآخر هذا اختياره هذا يكون واجبا لأنه النفع العام للأمة وللإسلام والضرر العام للأمة والإسلام ما ما ضرر إلك فلا شك أن تقليل النفع تقليل الضرر مقصد شرعي الشرع يقول إذا ما استطعت تنفع النفع الكامل انفع النفع أقل منه بالتدريج إذا ما استطعنا نجيب حكومة تحكم بالإسلام كاملا نجيب حكومة تحكم بقسم منه بشيء منه أفضل من أنه يأتي حكم لا يفيد الإسلام ولا ينفع المسلمين أبدا أو يعاديهم ف يعني أخف الضررين هي قاعدة شرعية يعني يجب على المسلم أن يعمل لحصول أقل الضررين وأقل الشرين وأخف أقرب شيء للنفع فهي قاعدة شرعية كثيرا ما ينساها الناس وهي حقا بالقرآن والسنة مقررة وكثير يعني سنجد أمثلة كثيرة الرسول عليه الصلاة والسلام طبقها نأتي بأمثلة بعد ما الترجمة Şimdi önümüzde diyor seçilecek şeyler vardır. Bunda faydalı, faydalı olan var, zararlı olan veyahut da ikisi de zararlıdır ama birisinin zararı öbürü ötekinden daha azdır. Yani ikisi de mesela hesap edelim ki ay başka bir ülkedesin. İkisi herkes kafirdir. Herkes ay Müslüman değildir. Ama bir tanesi insanlık yönü iyidir, insanlara zulmetmez. Diğeri de insanlara zulmediyor. Diyor ki sen insanlara zulmetmeyen birisini getirmen daha hayırlıdır. Vaciptir. Çünkü ne yapıyorsun? Onun yani zararlı olan insanı ne yapıyorsun? Men etmiş oluyorsun. Yani zalimi zulmünden ne engel alıyormuş oluyorsun. E burada da eğer menfaat varsa yani buradaki kayıda dediği gibi az zarar olan kişiyi seçmektir. Az zarar olan kişiyi seçmektir. Bu da yani e, neyden dolayı? Çünkü o gelse mefsadat yani fesat çok çıkaracak. İnsanlara zarar verecek. Bundan dolayıdır faydalı olan veyahut da zararı az olan. Böyle ki bu İslam olmasa dahi. Birisi hiç yani İslam'a savaş açar gibi diğeri de İslam hükmetmiyor ama Müslümanlar da karışmıyor yani veyahut da iki kafirin arasında seçim yaparken bile değil mi? Evet, yani, yani az daha az zararlıyı seçmek. Evet. İki kafir arasında seçerken dahi bunu zararsız olanı veyahut da zararı daha az olanı. Yani ikisi de zararlı ama birisi yüzde on, birisi yüzde ellidir zarar. Az, olanı seçmektir. Bu da vaciptir diyor. Yani yapmak gereken olan bir şeydir Ama sen e, bundan e, kendini uzak tutarsa ne yapacak? Eğer zalim fazla üzülmedecek olan birisi gelirse onun gelmesine sebep yani öbürünün gelmemesini sen seçmediğinden dolayı sen onun gelmesi için uğraşmadığından dolayı daha zararlı birisi geldiğinde de onun mesuliyet vardır diyor. O yüzden az zararlı olan birini getirmek vaciptir diyor. Yani tahfif تخفيف الضرر مطلوب فإذا كان انتخبنا فلان يكثر مثلا يسرق الأموال يفسد في الأرض فيعني يجب أن ننظر ونحسبها إذا نحن ما انتخبنا ونجح هذا السيء يلي يكثر الفساد في الأرض نكون آثمين علي نحن يكون علينا خطأ علينا سوج لأنه بعد- بعدم انتخابك ساعدته حتى ينجح الفاسد والآخر يعني ما نجح Eğer diyor yani o a- çok zarar olan bir, bir kişi geldiği zaman insanların mallarını heba edecek, çalacak, boşa harcayacak. Yani ümmetin insanların haklarına girecektir. Bunun sebep kim? Onu yani karşıdaki az zararlı olan, bunu yapmayacak olan kişiyi seçmeyenlerdir. O yüzden bunu engel olmak için yani daha az çalana verebilir mi? Tabii evet. çok çalan var, az çalan var. Az çalana da Her zaman evet. kayda, kayda olarak bak zaten hoca diyor ki. Evet Haluk yani buradaki kayda, kasıt kayda az çalana yani. verilebilir. Bir kayda koyuyor burada. Yani iki Hayır, kişi nerede olursa olsun, sadece burası için değil, nerede olur bu kaydedir, nerede olursa olsun. Eğer iki şeytan hiç boş durmuyor. İki iki taraf varsa daima faydası daha fazla olan birinin yanında durmak gerektiğini söylüyor. Bu sadece seçimler için değildir. Bu her şeyde bir kıyas, bir kuraldır bu. Az önce söylediğimiz gibi bir kaydedir bu. O yüzden eğer daha çok zararlı gelecek olan bir insan gelirse gördüğümüz gibi yani ee, hepimiz biliriz Türkiye'deki e, durumu. Hakkını helal et bilmiyorum bitirecek mi bunu şey olarak. Mesela birisi şu an bu cevabı dinleyen birisi derse ki bu adam Türkiye'yi bilmiyor yani. Suud'dan gelmiş burayla ilgili ahkam veriyor derse. E, Erdoğan'la ilgili bilgisi nedir ya da Türkiye'nin mevcut durumu ile ilgili hani onu bunu tekfir edenlerden ötürü söylüyorum bunu sözü ne olabilir? Onlar Erdoğan'ı yakından takip ediyorlar mı? Onu da bir şey yaparsan. E, يعني الحين اللي بيسمع على هذا التسجيل نعم. يقول الشيخ ما بيعرف أحوال تركيا هو عايش في السعودية وما بيعرف أحوالهم لحتى يحكي بأحوال هنا او ما بيعرف اردوغان لحتى يعرف آه اردوغان يعني كيف انت بتعرف اردوغان او بتعرف كيف تعرف تركيا طيب اولا الان بواسطه وسائل الاتصالات والتلفزيون والجوالات عم نع- أنتم بتعرفوا شو عنا ونحن بنعرف عنكم كل شيء صار مكشوف يعني ما في شيء أسرار يعني Şu andaki teknolojiyle diyor hiçbir şey gizli kalmadı. Dünyanın her tarafında her şeyi herkes ö- biliyor, öğreniyor, duyuyor. Anında haberlerde herkes her şeyi biliyor. O yüzden gizli bir şey değildir yani. Yani Arabistan hakkında bilgi almak istersen aç her şeyi alabilirsin. İşte, Böyle herhangi bir ülke için. Aynı zamanda da oradakiler de Çünkü haberler sürekli haberler. En fazla kanallarda haber vardır. Bu gizli değildir diyor. Herkes ne olduğunu biliyordur. أقول يعني افرض أن طرفين حزبين كلاهما لا يحكم بالإسلام Farz edin ki iki taraf var. İkisi de İslam'da hükmetmiyor. واحد يسرق من مال الدولة الثاني ما يسرق Birisi devletin malını çalarken diğeri de çalmıyor. فواجب علينا لمصلحة الأمة أن ننتخب اللي ما يسرق Bize الاثنين ما يس- الاثنين ما vacip يحكمون olan ise بالإسلام seçe, çalmayanı seçmektir. Çünkü ümme- ümmetin yani bu insanların malını çalmıyor. O ise çalıyor. Bize düşen vacip olan o çalmayan birisini getirmektir, seçmektir. بل أكثر من ذلك Daha bundan daha öte yani. إذا كان حاكم مسلم أو واحد مرشح مسلم متدين لكن يظلم الناس وآخر غير مسلم لكن يعدل و- بالناس انت- انتخاب الكافر الذي يعدل خير من انتخاب المسلم الذي يظلم Bilakis diyor, أن الضرر على bundan الناس daha ileri diyor. Eğer iki tane hakim var e, seçilecek, bir tanesi Müslümandır ama insanlara zulmediyor. İnsanların mallarını yiyor, hak, haksız haklı yapıyor. Adil değil. Diğer tarafta da Müslüman olmayan birisi, ayrı bir din, başka bir dine mensup olan birisi ama adildir, herkesin hakkını veren birisidir. Seçerken Müslüman olmayıp da adil olan birini seçmek, Müslümanı seçmekten daha evladır. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله لينصر الحاكم الكافر العادل ولا ينصر الحاكم المسلم الظالم İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki Allah diyor e, Müslüman Yansın. zalime değil gayrimüslim de olsa adile yardım eder diyor. لأنه ذاك كفر على نفسه وعدله للناس Onun ينتفعون diyor به küfrü kendinedir, adaleti insanlaradır. وهذا المسلم تقوى وصلاته لنفسه الناس شو بتنتفع منها لكن ظلمه للناس Öbür Müslüman da diyor ibadeti, takvası kendinedir ama zulmü insanlaradır. هذا هو الفقه هذا هو العلم Bu, الصحيح yani bu fıkıh budur. Yani doğru doğru görüş budur yani. Bu konuyu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şey yapanlar var yani onlar da boykotla karşılaştılar işte eziyetlere, zulme şey yaptılar da onların yapmadığı anlaşmayı ya da seçimi biz mi yapacağız gibisinden يقولوا يعني يشوفوا ان استعمال الراي يعني وراح على على الانتخابات شرك بيعرفوا ان الشركه بيقولوا شرك يعطوا من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني حاصروا بني مطلب بالمكي وقطعوا منهم كل شيء لهكذا ما ما رضوا يعني ما سووا اتفاق مع المشركين مين الرسول صلى الله عليه وسلم كل هالشيء اللي وظلمون المسلمين ما راحوا ما يعني است يعني آه، وافقوا مع المشركين ولا عاونوا آه، معهم يعني ان المشركين يطلبون منهم ان ان يكفروا ان يتخلوا عن دينهم انه ان يعني لانه مخالفتهم لماذا حصلهم الكفار؟ لماذا حصل الكفار المسلمين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام بني طالب ليه؟ لأنهم يقولون لا إله إلا الله فيريدونهم أن يتخلوا عن هذه الكلمة يتركوها يسكتوا على ال... هذا شو الفرق بين المسألة ما دخل هذا؟ Müşrikler diyor istekleri böyle değildi. Müşriklerin istedikleri la ilahe illallah dememeleri. Yani sadece kelimeden de öteri. Yani onların putlarını inkar etmemeleri. Onların putlarını boşa çıkarmamalarını istiyorlardı. Müslümanlar la ilahe illallah sizin putlarınız hepsi boştur. Allah sadece uyması gereken, ibadet edilmesi gereken birisi olduğunu söylediklerinden dolayı ona onların bu boykotu bu zulmü yaptılar. Ne helal et. Ben e, Türkçe, Türkçe soruyorum. E, hem soruyu arkadaşlar anlıyor hem senin şeyini. Ben her zaman söylüyorum. Demin içkiliye selam verir miyiz dedik. Aleyhisselatü Vesselam'a verilen tekliflerden birisi hani sen bizim ilahlarımıza bir ay tap, biz bir yıl senin ilahına tapalım. Evet. Buydu. Şimdi git çıkın sokağa meyhanede sarhoş en ayyaş adama gidin deyin ki sen Hristiyanlığa bir ay veya bir gün git neyse. Ya da ilahını inkar et bir saatliğine eder mi? Yani onu bunu yapmıyor ama bizim alimlerimiz davayı saptı. Bizim alimler demokrat oldu öyle mi? Allah'tan korkmak lazım. Şunu da soralım. Ee, İbrahim Hoca bir şey Hakkını helal et. Şunu, şunu da soru olarak soralım. Yani bu müşkül bir meseledir. Şüpheli bir meseledir. Ben ne ona oy vereyim ne buna ben oy vereyim. ben evimde kenarda oturayım demek vebal altına düşer mi kişi? يقول يعني كإنسان شوف الطرفين يقول يعني عندي أنا في شفاء ما ما مرتاح بها نفسي لا لا هاد ولا هاد لا أنا أقول إني زدت الرأي شرك وكفر ولا أقول واجب أنا يعني استقل لحالي لا له هؤلاء ولا هؤلاء هذا يجوز يجوز نحن يعني ما نجبر أحد أخي لكن نبين له الصواب والحق أن الدين هذا هكذا واحد يعمل لمصلحة الناس فولو كان كافر فننتخبه إذا إذا ما في واحد يحكم بالإسلام كما نريد فالأقل ما يضر الإسلام يعني في واحد كلهم اثنين ما يعملوا لمصلحة الإسلام ولا إيش ولا يحكموا بالإسلام لكن واحد يضل المسلمين واحد ما يضلهم فهذا المسالم يلي ما يضلهم أقرب لنا من ذاك ف وهكذا أيضا مثلا حزب يناصر قضايا المسلمين في العالم يناصر قضية إخواننا في فلسطين إخواننا في بورما إخواننا في سوريا إخواننا في مصر وآخر يعادي قضايا المسلمين في العالم طبعا أقرب لنا يلي ناصر قضايا المسلمين يعني انه كنا جسد واحد المسلمون امه واحده واذا استقل شيخ نقول له الحكم يعني استقل يقول انا ما لا هذا ولا هذا ما انا نعم. ايه بس عم نقول بينه وبين ربه يعني بتكون تارك الواجب تارك قاسم يعني طبعا هو اذا كان تسبب في نجاح الطرف الاخر بيكون اثم يعني اذا كان هو وامثاله تركوا تأييد هذا الأخف ضرر وما شاركوا في عليهم إثم بصير سوج من لأنه إذا صار ذاك و- وسوى مساوئ إلى أن يت- yani يحملوا شيء من الوزر Yani az önce de aynı konu ettik biraz daha açtı. Birisi mesela diyor ki ümmetin yani Müslümanlar dünya üzerinde bir dertleriyle dertlenirken diğeri de tam Müslümanları daha fazla yok etmek, onlara daha fazla zulm edilmesi için uğraşan iki kısım varken siz hangisiyle uğraşırsınız? Hangisinin yanında olursunuz? Ve hangisinin yani başa gelmesini istersiniz. Yani zulüm devam etsin. Yani zulüm, zulüm olması için yardımcı olan mı yoksa zulmü engellemeye çalışan birisini mi? E, İbrahim abinin de sorduğu şeyin hükmü ise diyor ki zaten kimse bu konuda git ille de şey at demiyor. Zorlanmıyor ama eğer bir fasit birisi gelirse ve zulmü insanlara daha, daha fazla olan biri gelirse onun geldiğinden dolayı sebep nedir? Öbürünün oy almaması, öbürünün seçilmemesidir. Sen de onu seçmediğinden dolayı günahkar olursun. Biz kimseyi zorlamıyoruz zaten ama hüküm budur. O hayırlı kişi gelseydi bu kadar insan zulme uğrayamayacaktı ve da zulme olmayacaktı. Ee, bazıların oy atmaması veya da onu seçmemesi diğerinin, zalimin gelmesine sebep olmasıdır. Bu da onların üzerinde günah Peki, olması. Enbiya dolayı zulmüne ortak olurken seçmesinden dolayı da yapacağı zulme ortak oluyor. Allah. طيب في كمان سؤال لا يكمل بس الانبياء افضل الناس في حدا يشك في ذلك انبياء يعني رسول نبيلر ان خير insanlar var mı bir şüphe من الانبياء يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام نبيلردن يوسف عليه السلام لما ظهر صدقه عند الملك والملك اراد ان يكرمه قال موس يوسف اجعلني على خزائن الارض عيني وزير للتموين والاقتصاد Yusuf Aleyhisselam doğruluğunu, sadık olduğunu kral o zamanki kral görünce istedi ki onu ikram etsin. Onu e, mükafatlandırsın. Yusuf Aleyhisselam da bunu şey yaparak ne dedi ki beni işte e, ziraat bakanı yani ziraatla ilgili Hazinelerin. hazinelerle ilgili, dağıtmayla ilgili e, bakan olarak, sorumlu olarak tayin et dedi. الملك كافر Malik والأحكام, kafirdi. Vel-ahkam yelli tehkum biha kufur. Hükümler de küfürdü. Yani İslam değildi. Müslüman رضي يوسف أن يكون وزيرا عنده وزير في دولة كافرة من أجل أن ينفع الناس يحسن إدارة أمور الطعام والشراب حتى لأنه حسب المنام الذي رآه الملك وفسره يوسف وأوحى الله إليه أنه حق إذا ما تولى يوسف تولى غيره سيموت ناس من الجوع فحتى ينقذ ينقذ هالشعب ولو كان هالشعب كافر لأن المسلم دائما يريد الخير للآخرين المسلم يرحم الخلق يرحم المؤمن الكافر بل يرحم الحيوان المسلم دائما كله خير فطلب هو طلب ما انه الملك قال له طلب انه اجعلني وزيرا من اجل انقاذ ارواح هؤلاء من المجاعه التي ستكون اذا غيري تولاها فهذا ايش هذا هذا ايش معناه Yusuf Aleyhisselam yani kendisi bildiği halde kral gayrimüslim, kafir, kanunlar küfür. Buna rağmen e, Allah yani kralın gördüğü rüyadan dolayı Allah da ona bunun hakikatini gösterdiğinden dolayı biliyor ki eğer e, buna ehil olmayan birisi geçse bunun hakkını veremeyecek ve bu halk, bu toplum heba olacak. Açlıktan, kıtlıkta helak olacak. Toplumu düşün, toplumu e, kurtarmak için Yusuf Aleyhisselam bu görevi kendisi istemiştir. <clears throat> Ve topluma fayda vermek, toplumu kurtarmak için bu görevi kendisi seçmiştir. Ve bu nedir? Bu topluma, yani gayrimüslim bir toplum olsa dahi, topluma fayda vermek ve toplumu büyük bir felaketten kurtarmak için görevi kendisi almıştır. Yani insanlara fayda verebilmek için. في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ملك الحبشة النجاشي نجاشي yapıyoruz اسلم عرض على قومه يدخلوا الإسلام رفضوا فما ما أمر الرسول عليه وسلم انه استقيل اترك الحكم خليك حاكم يكفي أنه أنت عم تحمي المسلمين الذين هم عندك وبقي في حكومة لا تحكم بالإسلام هذا في زمن الرسول حتى ما يقول هذا واحد انه هذا قبل قبل الاسلام لا هذا بزمن الرسول عليه السلام والرسول عليه السلام مدح هذا النجاشي الملك يلي كان مسلم بقلبه حتى ما طبق اسلام ولا شيء طبقه فيه ولا يعني سكت عن الناس كتم ايمانه من اجل ان يحمي بعض المسلمين اللي كانوا في بلاده انه اذا اجى غيره ربما يخرجوه من البلاد الى إلى الكفار يسلموهم للكفار فينضروا لأنه له منفعة ولو أنه ما حكم لا حكم الإسلام ولا نشر الإسلام Hoca diyor ki mesela bunu Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlattığın zaman birileri der ki ya Yusuf Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselam döneminde yaşamayan bir insan, bir nebiydi. Yani bizi o bağlamaz. Resulullah Aleyhisselam'ın şeriatı ayrıdır. Deriz ki Resulullah Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan Necaşi, Habeşistan'ın kralı, İslam, Müslüman oldu. Kavmine bunu davet etti. Kavmi reddetti. Buna rağmen ne dedi Resulullah sallallahu Orada kal. Yani hüküm İslami değildir. Ona rağmen başta kaldı. Ne yapıyor? En azından Müslümanları koruyordu orada. Adil adaletini devam ettiriyordu. İnsanlara eğer kendisi gitmiş olsa başka birine geçse belki zulmedecekti. Bu da Resulullah sallallahu döneminde olan bir vakadır. Yani yazın bazı nas انه حكم الاسلام الحكم بالاسلام فقط انه جيب هذا شارب الخمر اجلده هذا زاني اجلده او ارجمه هي يفهموا الحكم بالاسلام ما يفهموا الحكم بالاسلام نفع الناس من الاسلام دفع الاذى عن الناس من الاسلام آه، رحمه الناس من الاسلام يعني هذه كلها هي جزء من الاسلام اعطاء الحريه للناس من الاسلام في حاكم يضغط ويساوي حكم استبدادي ويظلم في واحد يعني عادل العدل أهم مبدأ من مبدأ الإسلام العدل اسمعوا هالآية الكريمة يقول الله عز وجل لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط القسط هو العدل الآية واضحة الله عم يقول بعثنا الأنبياء وأنزلنا الكتب القرآن وزبور وتوراة من أجل أن يقوموا العدل بين الناس فما بس الحكم بيظنوا الناس بعد مسألتين ثلاثة إنه والله يد السارق الزاني هذا الحكم لك وين أنت مقاصد الإسلام العليا هي نشر العدالة الأمن السلام الحرية بين الناس هي ما من الإسلام كفاية الناس يعني العمل اللي يكون حياتهم كل واحد عنده طعام وشراب ورزق ومورد توفير تحسين اقتصاد هذا من الاسلام يعني بيظنوا الاسلام بس <laughs> يعني, يعني ايش هذا الفهم Şimdi adalet her şeyin başı adalettir. İslam'ın da getireceği ilk şey adalettir. Yani ayet-i kerimede okuduğu gibi hoca diyor ki biz Resulleri, Resulleri biz muhakkak ki biz Resulleri açıklayıcı, apaçık delillerle gönderdik. Kitabı indirdik. Ne için? İnsanlar içerisinde adaleti sağlasınlar diye. Adaletle hükmetsinler diye. Yani adalet önemli olan. Az önce verdiğim misalde nedir? Zalim bir Müslümanla adil bir kafir. Zalim bir Müslüman İslam'ı kendine ama zulmü insanlara olduğundan dolayı öbür tarafta da kafir küfrü kendinedir, adaleti insanlaradır. Burada kafir de olsa adalet, insanlara adaleti, hürriyeti, güveni veriyorsa güven çok önemlidir, hürriyet çok önemlidir. Ee, yani e, bunu ancak kaybedenler bilir. Yani şu anda belki Türkiye'de insanlar bunun değerini bilmiyor. Şöyle birkaç gece Suriye'de yaşasa o korkuyu, o güvensizliği, hürriyet olmayışı işte bundan dolayıdır. Adalet en önemli meselelerden bir tanesidir. Yani ön, ön, öncülenmesi gereken şeydir. Bir de diyor Allah'ın hükmünden insanların anladığı el keser yani el keser. He, yani insanlar ee, sadece bunu anlıyorlar. Şey Halbuki değil. İslam adalet getirmiştir. Yani, elini keserken daha yani. o insana ona hakkını verdiğinden dolayı. Yani nedir? Onun elini kesmekle diğer insanların suç işlemesini engelliyor. Daha fazla kimsenin malına gasp edilmesin diye. Yani bak bu yönüyle düşünmedik hakkını helal et. Yani biz şu yönü gerçekten çok mühim bir söz söyledi. Yani hani biz e, Allah'ın hükmünden anladığımız işte e, zina eden recm edilir, işte içki içen celde vurulur veya hırsız eli kes. Hayır. Hani ay okuduğu ayette diyor kitabı ve enbiyayı insanlara adaletle Arasında hükmetsin Hükmedesinler diye indirdik. diye. Yani bakıyorsun insanlara iyilik sağlayan, fayda sağlayan, adaletle hükmetmek İslam'ın en büyük hükmüdür yani. Şeyhna نعم فالمسألة يعني فهم مغلوط هذا إذا بتسمعوا داعش هي ال- إيه. الجماعة هذا فهم الغلط الم- الممسوخ اللي بيشوه الإسلام عندهم إنه والله بس يكتبوا دولة إسلامية ونحن إسلام وما إسلام إذا شافوا امرأة مثلا بين شيء من شعرها بيجلدوا زوجها ويجلدوها هذا حكم الإسلام أما بيقتلوا ناس بريئين بالشبهة هيك الكلمة يعني غلط مثلا كلمة كذا والله حدا بغير الله اقتلوا أرواح الناس سهلة عندهم بيشددوا بالمسائل الصغيرة والمسائل الكبيرة عندهم خفيفة ما فيها شيء قتل الإنسان البريء مثل شرب المي بسيطة ما فيها شيء بيقتل هذا مرتد بيكفر الناس بظن مسألة بسيطة بالله كلهم مرتدين يلي ما ببايع أميرهم هدول المرتدين يجب قتالهم قبل قتال الكفار وبيقتل بعد بيصور رقم واحد إذا ما بايع الأمير تبعه هذا بيستحق القتل مرتد يعني yanlış bir İslam anlayışı olarak DAEŞ'e veriyor. Diyor ki yani İslam sadece bayrak üzerine la ilahe yapmak, işte İslam devleti demek veya da işte Ee, bu gibi hani göstermelik olan şeyler değildir. Yani küçük şeyle ilgilenip de çok büyük şeyleri terk ettiler. Yani kadının saçı biraz gözükmüş burada. Ona sopa cezası veriyor, kocasına ceza veriyor. Ama kendisi haksız yere adam öldürüyor. Soruşturmadan adam öldürüyor. İnsanları tekfir ediyor. Bunun için önemli değil. Su içme kadar basit. Çok basit geliyor onlara. İşte bu İslam bu değildir. Yani. Buna yanlış e, anlat, tanıttıklarından dolayı dünyaya İslam'da nefret etti insanlar. Müslümanlar hep terörist gördü. İslam'ın gelmesini istemiyor Müslümanlar. İslam bu değildir. Diye. İslam adalettir. يقول مثلا انتقلت اذا ما يعني انتخب الضرر قليل يكون مسؤول من سيئات الضرر كثير اي نعم انه يعني اذا طيب. حدث ضرر كبير بعدين هو كان متسبب فيه طيب نقول اذا اذا انا واحد آه، اعطى رايه الى ضرره قليل بس هل هذا اجى حكم وهذا صار في بينه اين ضرره قليل وفي كمان سيئات في عنده آه، محرمات ومعصيات وفي كمان في من الظلم هل يكون كمان نصيبه من الظلم له معه؟ نعم. يعني هنا بدنا نوزن نزن الأعمال أيهما أخف ضررا لأنه إذا كان في حسنات هذا اللي أقل ضرر في حسنات يعني أخلاق جيدة كذا هذه إذا تنفع له ما بتنفع الناس تنفع الناس شو عم يعمل فهو السيئات اللي عم تقول هي فيه سيئات يعني ضررها على حاله ما على الأمة فإذا على الأمة بنشوف نفعه للأمة وضرره للناس أين أيهما أكثر هذا هو والآخر نوزن يعني مثل ميزان هي حسنات هذا 20% هذا 30% من القتل يلي نفعه أكثر 30% على الأكثر وهكذا Az önce bir kaydı söyledi ya. Zarar ve faydanın ölçmek. Hangisinin mesela zararı az olanı seçildiği zaman bunun zararı mı fazla, faydası mı fazla? Veyahut da o zararı çok olan zararı mı çok, faydası mı çok? Bunları ölçeceğiz. Eğer faydası çok, zararı da azsa yine ondan daha hayırlıdır. Ölçü budur. Yani kişinin e, o kişiyi seçmesiyle hani ben sorduğum şuydu. Seçilmemesinden dolayı eğer kendi sorumluysa günahkar oluyor ya. Öyle dedi ya. E, onun verdiği öyle seçildiğinde de o kişinin yaptığı zulümden dolayı kendine günah payı var mı? Onu Yani Yok yok. يعني يقول النقطة البدوحية ويقول إذا القصد ضرره قليل Ya neticede ومنفعته ikamet كتير Ama tartıyor الشيء bak. اللي بيضر fazla فيه zarar القليل في سيئات يعني أنا كمان معه شريك باخذ منه كمان سيئات لا ما دخل هذا yok diyor. Senin alakan yoktur. Çünkü sen onları onları yapsın diye seçmemişsin. La yükellifullahu Sen adalet yönünü Filistin'i kurtarsın diye. öbüründen daha adaletli olduğunu, adalet getirsin diye, adaletle hükmetsin diye seçmişsin. O e, kötülükleri, günahı işle, işlesin diye yapmamışsın. الله يقول وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء مرة ثانية شيخي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء جميل ما فهمت. يعني عشان نفسر بالتركي يعني إيه؟ يعني إذا إنسان يعمل سيئة الآخرين ليس لا يحاسبون عليها Yani bir bir insanın kendi yapmış olduğu bir zarar başkaları şey hesaba hesaba çekilmez. Hmm. Yani, yani senin elin gücün var. Beni önce engellemeye engellemiyorsun. Bunda suçun var. Ama senin gücün yok bunu engellemeye. Ben de günah işliyorsam senin herhangi bir günahın yoktur. Sana gelmez. Aynı birisi bana sormuştu. Bilmiyorum belki istersen şeyhime söylersin. Dedi ki e, AK Parti geldiğinde dedi meyhaneye ruhsat verecek dedi. Dedim doğrudur. Hani içki içilmesine. Evet. Dedim doğrudur. Ruhsat verir çünkü kanunları böyle. Ancak AK Parti iki tane meyhaneye ruhsat verir. O biri 22 taneye ruhsat verir. Aradaki fark budur. Yani bu bunu çoğaltır. Diğerleri bunu çoğaltması için uğraşırlar. Öyle bir şey yap bunu inşallah. لا، أخ إبراهيم سئل واحد قال إذا بتجي حزب أردوغان إيه، بتعطي رخصة ل- لشرب الخمر محلات شرب الخمر بيقول له ايه صحيح بتعطي بلكي الاثنين بس اذا الثاني بيجي بيعطي ل 20 وحده يعني ضروري اكثر يعني طبعا المهم يعني هو اذا اساء سوء على نفسه ما بتحاسب عنه هي معنى الايه وما على الذين يتقون من حسابي من شيء يعني انت اذا هو اساء ما عليك من حسابه لكن انت اذا اذا تسببت بهالسوء هذا تتحاسب هذا عليه. السبب يعني اللي احنا احنا جبنا على ال- آه، الحكم لا هو لا. حكم بال... لا لا هو يعني نحن جبناه مشان الحسنات اللي هي للناس Bizim kastımız onu seçerken insanların zulme yani etsin diye değil. Bizim onu seçmemizden sebep diyor. Diğeri çok çok fazladır. Bununki azdır. Yani en azından insanlar biraz şeyle kurtulur. Bu yöndendir. Yoksa onun yapacağı o günahları yapsın diye veya da zulmü yapsın diye seçmiyoruz diyor. bir soru geldi. Hadi koalisyon çıksa ne yapayım? <laughs> işte sen koalisyon çıkmasın diye vereceksin. İstersen başka e, şeye geçelim. Kim Mustafa demin soru sormak istiyordu. O çıktı herhalde. Başka kim sorusu var? Heh, Yusuf. Hocam benim bir arkadaşım var. Kendisi İslam'ın kurallarını bilmesine rağmen İslam'ı yaşamayan biri. Yani Müslüman biri. Ancak tabii günahlar içerisinde mesela bir... Selamun Aleyküm. Selam. Selam. Selam. Güle güle. Mesela kendisi içki içmektedir. Selamun Aleyküm. Selam.